amani zimfikie watajie hao zama hizo na yale yaliyotokea katika zama hizo nao ni kisa cha nabii Musa alayhi salam na al-Khidr Suratul Kahfi moja ya sababu ya kushukishwa kwake ni kwa Mayahudi waliwaambia makureishi muulizeni an qissati ashabil kahfi juu ya kisa cha wale vijana wa pango kisha wakawambia in akhbarakum fahuwa nabiyun akiwaelezea juu ya kisa chao na habari zao basi huyo ni mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakieleza zikashuka aya za kueleza kisa cha ashabul kafi lakini katika aya hii ya sitini aya inaoanza kukieleza kisa cha nabii Musa na al-Khidri Mwenyezi Mungu awajuza hii ni tambii ala anna an-nabiyya la yalzamuhu an yakuna aliman bi jami'i alqisas wal akhbar kwa si lazima kwa nabii kujua visa vyote vilivyopita na habari zote zilizopita la ye amekalifishwa na ujumbe na madhumuni ya ujumbe huu uliokusanya hidaya ni kuwatoa watu kutoka upotevu na kuwatia katika nuru kwa Qur'ani si kisa baada ya kisa bali ni wahi utokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake vimo vita wa qala Musa lifatahu nimesema aya hii ni mwanzo wa msururu au mfululizo wa aya zinazoeleza kisa cha nabii Musa alayhi salam na al-Khidr wa qala Musa lifatahu nakumbuka pindi nabii Musa alayhi salam alipomwambia kijana chake sababu ya kushuka aya hii ni kama alivyopokea al-Bukhari an Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul amemsikia mtume rehma na amani zimfikie akisema inna Musa kama khatiban fi bani Israil Nabi Musa alayhi salam aliwahutubia kaumu yake bani israil siku moja akawasiri akawavutia katika lafzi nyingine jaahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka je akaja mtu kumuuliza kuna mtu mjuzi kuliko wewe Nabi Musa alayhi salam akasema la fauha Allahu ila Musa bala Mwenyezi Mungu akashikisha wahi kwa nabii Musa akamwambia la yuko nani abdana al-khidr mja wetu al-khidr shakhsia hii ya khidri kitarehe imekuwa ni shakhsia inaovutia wengi bimaana yale maalumati kuhusu yeye hazikati kiu ndio tuna kuna habari nyingi kuliko yeye aitwa nani lakabu yake nini lakini ile tulopokea katika dalili sahihi ni kuwa lakabi yake ni al-Khidr ndio kwa hadithi bala abdun al-Khidr na ameitwa al-khidr kwa nini lianahu kana idha jalasa ala al-ard ikhdharra ma hawlahu ay ikhdharra binnabati min athari barakatihi ameitwa al-khidr mahali kwa athari ya baraka zake area nzima ibadilika green manyasi mimea yote iliyomzunguka ubadilika kala gani ya green akaitwa nani al-khidr ama kunia yake kama alivyosema al-Imam an-Nawawi katika sharhi ya Muslim asema kuniyatuhu al Abbas kunia yake ni al Abbas turejee katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Ubay bin Ka'b alipoulizwa akasema ni mimi mjuzi hakuna kama mimi faqala ana fa'atabahu Allahu alayhi idh lam yarudda al-ilma ilayhi Mungu mitume yake akiwahisabu kwa ukali kwa sababu ni safatul khalqi kwa sababu ni uswa kiegezo ile standard yao iko juu Nabii Musa alayhi salam aliposema hakuna kwa sababu yeye ndiye aliyoshikishiwa Taurati kwa hivyo ile elimu ya sheria iliyoko katika Taurati kwa Bani Israel hakuna atakayejua zaidi kama nani kama yeye lakini Mwenyezi Mungu hisabu kwa hisabu ya hali ya juu Mungu alitaka iregeshe ile elimu kwa nani kwake yeye innali abdan bimajma'i albahrain huwa a'lamu minka mimi ninamja majma'ul albahrain ni makutano ya bahari mbili ni mjuzi kuliko wewe na tutaona ni kwa elimu gani eh Kala Musa ya Rabbi fakaifa li bihi Nabi Musa salam asema ewe Mola wangu mimi nitamuona vipi huyu mtakutana naye vipi kwa nini atakutana naye ataka kusoma kwake yeye Mwenyezi Mungu akampa alama itakaoongoza ampate al-Khidr qala ta'khudh ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktalin fahaithuma faqadta alhuta fahuwa thamma chukua samaki samaki hii mtayarishe kwa ajili ya kula kisha mtie kwenye kikapu kisha funga safari mahali utakapomkosa huyu samaki jua mahali hapo yuko nani alkhidr ndio utaona alkhidr amekuwa ni mystery hata kumpata kwake ni kama puzzle ni mystery kimeajabu tukua samaki mtie kwenye kikapu akipotea samaki basi hapo yuko nani al-khidr fa'akhadha hutan faj'alahu fi miktalin thumma intalaqa ma'ahu bifatahu yusha' bin nun akafuata yale maagizo akachukua samaki akamtayarisha akamtia kwenye kikapu akafunga safari pamoja na kijana jina Yoshi' bin Nun wa qala Musa lifatahu na kupuka pindi nabi Musa alipomwambia lifatahu alfata ni adhakaru washab ni kijana barobaro mwanamume akiwa unsa mwanamke aitwa alfatatu alfata ni barobaro kijana mwanamume mwanamke mchana ataitwa alfatatu lakini hapa imetumiwa kimajazi fitabi'i wal khadim au kijana wangu bimaana anifuata mimi kunitumikia mtumishi wangu wa qala Musa lifatahu kumbuka pindi nabi Musa alipomwambia mtumishi wake fata kimesema ni kijana lakini hapa kwa lugha ya majazi ni mtumishi khadim lakini kuna fatahu kuna hii idhafa kijana chake hii dhamiri yarejea kwa nani kwa nabii Musa alayhisalam salam ala maana al-ikhtisas kuwa huyu ni mtumishi wake maalumu wa kumtumikia yeye na jina lake kama tulivyoona katika hadithi aitwa Yusha bin Nun wa qala Musa lifatahu la abrahu ay la akufu ani sayri litalabi alilm sitowata kutembea na kuendelea katika safari yangu ya kutafuta nini elimu sitowata hili tamko la dhihirisha bidaya kawia kwa nabi Musa anza mishwari ya kutafuta elimu na kutafuta elimu mpaka mpate mwalimu mwalimu nani alkhidri hayuko karibu ameambiwa mtafute kwa hivyo ameanza safari ya elimu kwa nguvu na hivyo takikana ukianza mradi wowote ule lazima uanze kwa nini kwa nguvu kwa bidii ya hali ya juu la abrahu hatta ablugha majma' al majma' al-baharain ay al-multaqahuma mpaka nifike kwenye makutano ya bahari mbili qila al-muradu bil bahru faris na Bahru Rum na ndio makutano wengine wakasema ni bahru Urdun wengine wakasema twanja wengine wakasema iko Afrika fi majma'al bahrain kwa ufupi hakuna dalili ya kukatikiwa ya kukosa kukomaliza ubishi ndio nikasema qissati al-khidri kitabakia kuwa ni mystery atoka wapi wamkutania wapi na Qur'ani haingii detail katika masala kama haya kwa sababu muhimu upate yale mafunzo majina ya maeneo ni msamiati hayazidishi kitu katika madhumuni ya ule ujumbe uliokusudiwa kufika wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn au amdhiya huquba amdhiya al-mudhi ni adh-dhahabu was-sayru والحقب اسم للزمان الطويل غير المنحصر المقدار الحقب ni jina lazama ndefu muda mrefu usiofungika na kudhibitika kwa wakati maalumu au kwa muda maalumu moja alhukubu nyingi ahqab kwa hivyo nabii Musa aanza na azma yenye nguvu kuwa mtasafiri kwa muda mrefu mpaka nifike majma al au nende kwa muda mrefu hapa kuna au la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhiya hukba iko au katikati ya ablugha majma' al-bahrain na kuna au kisha au amdhiya hukba hii imeunganishwa na au hii au ni ghaya mbili ya liliqla'i an sayri ya kuwata kusafiri na kusonga mbele ghaya mbili imma afike majma al-bahrain au aende mwendo mrefu sana kwa hizi ndizo ghaya mbili zitakazomfanya yeye akome na safari yake kwa nini kwa sababu nabii Musa alayhi salam la yukhamiruhu shaku fi wujudi makanin huwa majma'un lilbahrain hana shaka kuwa hi majma' albahraini makutano bahari mbili kwa iko na huku ndipo wanakotafuta yeye ili apate elimu kwa nini hana shaka kwa sababu ni wahi toka kwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pili amwambia yule kijana wa qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma al au amdhiya Nabi Musa alayhi salam amtia moyo yule kijana yeye ni nabii yeye ni mursal yeye amini kwa wahyi wa Mwenyezi Mungu na Nabii Musa ukisoma kisa chake kuni mtu strong alimpiga mkibti noka utakamua amjenga huyu kijana mtumishi katika safari yake ili ile morali yake iwe sawa na yeye kwa sababu safari hii wako pamoja na mkiwa pamoja moja akiwa ni mvivu akiwa mlegevu atakuregesha wewe nyuma ima mutakuwa slow ama safari itakatika njiani kwa sababu hamuko katika level ya morali moja katika safari hii kwa hivyo ya kawia na ni muhimu lakini lo muhimu zaidi ni kudumu kuna wengine ataanza kwa vishindo bidii siku moja mbili baada ya muda humoni tena ashavundika moyo kwa hivyo haitoshi kuanza kwa nguvu na bidii pia udumu kama alivyopokea Muslim anil Qasim bin Muhammad عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل amali ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipenda ni yenye kudumu wa in kalla hata kama ni kichache umeleta askari kidogo lakini kila siku wazileta waleta nyingi lakini siku mbili tatu kisha hamna kitu qala wa kanat aisha radhiyallahu anha idha amilat alamala amala lazimatuhu Muhammad bin Qasim amal al-Qasim bin Muhammad asema alikuwa bi Aisha radhiallahu anha akifanya amali yote lazimatu hujifunga nayo na akadumu nayo kwa hivyo ni muhimu hasa katika safari ya elimu ya kutafuta elimu ndiyo uanze na bidii lakini udumu lazima ipite zama ala لا تنالوا العلم إلا بستة saumbika an majmu'iha bibayanin dhaka'un wa hirsun wastibarun wa bulgha wa irshadu ustadhin wa tulu zamani huwezi kupata ilmu illa kwa mambo masita saumbika an majmu'iha bibayani nitakueleza kwa zote hizi sita kwa ufanuzi mwanzo zakaum lazima uwe una akili wa hirsun uwe na hamu huwezi kumpa mtu elimu ambayo hana hamunayo wastibarun yataka uvumilivu wabulgha na uwekevu tano wa irshadu ustadhin na uhodari wa yule mwalimu katika kufunza cha mwingine mwanafunzi ni hodari lakini mwalimu mwenyewe Iwajua lakini hajui kucommunicate na kuwafunza wale wanafunzi mpaka waelewe. Sita watulu zamani lazima ipite miaka muda. wata kusoma miezi miwili mitatu ushakuwa alalima alama. Marhala ya sanawi ATS Lazima ipite time. Kwa hivyo elimu huwezi kupata hiyo. Na huyu ni mtume Mwenyezi Mungu. Ameshukishiwa Taurati ana wahi lakini atafuta elimu ya ziada hii ndio hali ya mu'min lazima ailivo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia bwana mtume sallam katika surati Taha aya 114 waqul rabbi zidni ilma nasema Mola wangu niongezee elimu kwa hivyo kuongeza elimu ni continuous process muislamu lazima daima atafute elimu sio mtu mpaka shahada sana uyaona shafika mimi na elimu yote ama degree tayari na elimu yote la elimu lazima utafute kila siku tafuta elimu uongeze elimu yako nimesema huyu ni mtume ni nabii ni rasul tena ulul azmi minar rusul nabii Musa ni katika wale manabii watano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ahqaf aya 35 amwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul basi vumilia subiri subiri matusi subiri mateso subiri usumbufu si rahisi kubeba uongofu na kusema haki si rahisi subiri kama sabara ulul azmi minar rusuli kama walivyovumilia mitume wenye himma kubwa ulul azmi ibn abbas akafasiri dhul hazmi adhahaka akafasiri dhul jiddi wasabri na Mwenyezi Mungu akawataja hawa hawa ulul azmi hawa mitume mitano katika sura al-ahzabi aya ya saba asema ikhasazna wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam nakumbuka pindi tulipochukua ahadi ya mkazo kwa kutekeleza ujumbe kufikisha risala minan nabiyina kutoka kwa mitume wa minka na kutoka kwako wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo yeye ni mmoja ule lazmi pili wa min nuhin tatu wa ibrahima nne wa Musa tano wa Isa ibn Maryam kwa hivyo nabii Musa alayhi salam atafuta elimu ya ziada pamoja na kuwa yeye ni ulil azmi na rasul pili yeye ni kalimullah surati nisa aya 164 wakallama Allah Musa taklima Mwenyezi Mungu alizungumza na Nabii Musa uzungumzi tatu ashukishiwa Taurati katika hadithi ndefu ya siku ya kiyama ilopokewa na al-Bukhari kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu mtume rehma na amani zimfikie asema ihtajja adam wa Musa walijadiliana na kujengeana hoja nabi adam abul bashar na nabi Musa alayhi salam qala lahu adam ya Musa istafaka Allah bikalamihi wa khatta laka biyadihi nabi adam alayhi salam amweleza nabi Musa ubora wake Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amekuteua katika mitume yote wewe ndiye uliozungumza naye wa khatta laka biyadihi Nabii Musa alayhi salam alishukishiwa alwah kutoka juu maandiko yashaandikwa katika riwaya ibn Sirin istafaka Allah bi risalatihi wastafaka li nafsihi wa anzala alayka at akakushikishia wewe Taurati bado tafuta elimu ya ziada wewe una shahada waona basi ushafika nne akapewa miujiza katika msururu wa aya surati twaha aya 17 mpaka 22 wama tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkahu alaiha wa uhushu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra Mwenyezi Mungu amuuliza Nabii Musa nini hiyo iliyoko mkononi mwako si ati Mungu hajui kama ni fimbo aliyokuwa akiitegemea akitembea ni fimbo aliyokuwa akiangushia majani kulisha mbuzo zake mbuzi zake na iko ina kazi nyingine atoka Madiana aenda Masri njiani yamsaidia kama kuna hatari kwa nini Mwenyezi Mungu amuulize atubainishia sisi kama fimbo hii si magic stick ni fimbo ya mchungaji ya kawaida kwa sababu sisi tunajua kuna magic stick ukiifanya hivi ishakuwa mara kamba ishakuwa nyoka hii ni fimbo ya kawaida ya mchungaji fimbo ya nini ya kutembelea ya kutegemea fimbo ya kuangushia majani fimbo ya kumsaidia katika safari zake fimbo hii qala alqiha ya Musa tupe falqaha fa idha hiya hayatun tas'a akitupa tahamaka limekuwa joka kubwa la tambaa qala khudha wala takhaf sanuiduha sirathalu itukue usiogope aogopa fimbo yake mwenyewe hajaionapo ambayo ukiishika wewe itaregea kama ilivyokuwa mwanzo kwa nini fimbo wazmun yadaka ila janahika na kitie kiganja chako cha kulia katika kapwa la mkono wako wa kushoto takhruju bayda min ghairi su'in ayatan ukhra ukitoa itangara ngaruhusi wa ugonjwa si ati ana amekuwa ni anambalanga ama amekuwa ni albino ah hii ni miujiza wa pili pamoja na ile fimbo kwa hivyo nabii Musa alayhi salam ni ulil azmi Nabii Musa alayhi salam alizungumza na Mwenyezi Mungu Nabii Musa alayhi salam alishukishiwa Taurati Nabii Musa alayhi salam alipewa miujiza lakini pamoja na hayo alitoka kutafuta elimu aya na moja falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma hii fa litafri'i والفصيحه لانه au لانها تفصح an كلام مقدر hifaa yafafanua maneno ambayo yatarajiwa kuwa yametokea yeye alisema mimi sikomi kutembea na kusafiri mpaka nifike majma al-baharaini au kupite muda mrefu falamma balagha huwezi tu kutafsiri walipofika bimaana kabla ya kufika walifanya nini walitembea muda Nabii Musa alayhi salam na nani na Yosha bin Nun falamma balagha majma'a bainihima hi dhamir عائد إلى البحرين أي مجمع البحرين ulipofika mahali pa makutano ya bahari mbili na hapa kuna majma na kuna na baina hii baina ni ala sabili tawassu' ni kuwa ni kitu mutawassitu shay'aini kitu ambacho kimegawanya vitu viwili tukasema makutano ya bahari mbili nasiya hutahuma alhut ni ule samaki nasiya nasiya walisahau wao wawili hapa Nabi Musa alayhisalam siye aliyebeba kile kikapu kilichokuwa na samaki na nabii Musa alayhi salam si yeye aliyesahau ye ni mtume na mitume haisahau aliyesahau nani Yusha bin Nun yule mtumishi wake lakini kwa sababu wako pamoja safarini Mwenyezi sema nafsi ya hutahuma pili liannahuma jami'an tazawaduhu lisafarihima kwa sababu samaki huyo ni kiteweo cha wote na Mungu akatumia nafsi ya hutahuma walipofika hapo majmal baharaini mahali anapotazamiwa kuweko al-Khidr Yusha bin Nun akasahau tukio lilotokea kwa yule samaki fattakhadha sabilahu fil bahri saraba fattakhadha ay alhutu yule samaki samaki huyo aliyekuwa shapikwa ni kiteweo na taban samaki akitolewa baharini ana uhai tena ndio tumehalalishiwa sisi meitatani mfu wawili alhutu wal waljaradu samaki na nani na nzige nzige hatindwi wala samaki havuliwi kuwa hai mpaka akishatolewa shakufa ni mfu lakini ni halali tuliruhusiwa kwa hivyo akisamaki itolewa baharini ashakufa lakini maajabu ya samaki huyu fatakhadha sabilahu fil bahri saraba torejea kwenye ile hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Ubay bin Ka'b Mtume sallallahu aeleza mbele wavtaraba al-hutu yule samaki kwenye kikapu akaanza kutingishika na kucheza cheza kuna baadhi ya samaki ukianza kumtoa majini akiwa kwenye neti ufanya nini basi yule samaki alotolewa kitambo alovuliwa kitambo aliyepikwa akaanza nini cheza cheza na isitoshe fakharaja akatoka kwenye kile kikapu fasaqata fil bahri akaingia wapi baharini kisha fatakhadha sabilahu fil bahri saraba saraban ay maslakan ay annahu akhadha yataqallabu hatta wasala ila al-bahri kwa sababu mahali hapo ni makutano ya majma'al bahraini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faamsaka anil huti jariyat alma yale maji yakawa hayatembei yakawa fix fafara misla taqi ikawa yuwapita kama ni bridge ya kupita nani yule samaki kuslide na akawa wataathari na alama falamma jawaza qala lifatahu falamma jawaza hapa yadhharu annahu annahuma lam yaqifa inda majma'il bahrain bal ijtazahu ni wazi kuwa wao hawakusimama katika majma al-bahrain pamoja na kuwa hiyo ndo alama yao ya yule samaki kimaajabu kuregea uhai na kutoka kwenye kile kikapu na kuingia wapi ina maana wao hawakusimama hapa walipitikiwa na aliopitikiwa nani Yosha bin Nun falamma jawaza walipopita pointi hiyo nayo ni majma al bahrain makutano ya bahari mbili qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina fi safarina hadha nasaba qala lifatahu nabi Musa amwambia yule mtumishi wake Yusha bin Nun atina ghadaana tuletee chakula chetu alghada ni toamu nahari mushtaqun min kalimati alghadwa alghadwa ni mchana kwa hivyo chakula cha mwanzo cha mchana chaitwa nini alghada na ghada yao ni ni yule alhut samaki laqad laqina fi safarina hadha nasaba nasaba ay ta'aban wa shidda tumechoka tumepata uchofu hii safari imekuwa ni ndefu hii ni dalili kwa safari ya kutafuta elimu si safari rahisi wewe atakupati mtihani na walala hustadi hufanyi homework hujisumbui utapasi wapi wanaopasi uinuka usiku wakakesha wakastadi wakatwalii kwa hiyo elimu haipatikani kirahisi wewe kulala ukainuka ah, hii bwana na elimu ya kuzaliwa bwana bure yako elimu utafutwa toa jasho wasumbuka wapekua vitabu ndio wapata elimu falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina fi safarina hadha nasaba nimesema kuwa wamepita pale mahali walipotarajiwa kusimama ili wakutane na nani na al-Khidr nao ni majma al-Bahrain walipopita ulqiya ala Musa al-ju' Mwenyezi Mungu akamtia Nabii Musa njaa hii njaa ili aregee kwenye lile jiwe kubwa walipumzika katika majma al-Bahrain tutarejea kwenye hadithi ya al-Bukhari ya Ubay bin Ka'ab hii ni hadithi imeeleza kisa kwa urefu walipopita hapo majma al-baharaini wakasahau na aliyosahau ni Yusha bin Nur fantalaqa yamshiyani baqiyata laylatihima wa yawmahuma hatta kana min al-ghad qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba ule usiku ukapita kisha wakasafiri siku nzima kwa hivyo one and a half day wako safarini ile siku ya pili sasa Mungu akamtia njaa ndo akasema atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba Yusha bin Nun mtumishi amtumikia nani Nabii Musa alayhisalam aombwa yeye khidma ya kuleta nini chakula akiambiwa leta chakula nendo akakumbuka qala araaita hii ni aya tatu iz awaina ila sakharati fa inni nasitu alhuta wama ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba araaita amwambia waona na hii ni kama kumwambia wakumbuka wakumbuka nini iz awaina ila sakharati tulipopumzika penye jiwe kubwa area ile ni majma al-baharain bahari mbili zimekutana na kawaida kuna ufuo kuna nini kuna majiwe yale makubwa wao walipofika hapo awa Musa ila fakhratin raqada 'indaha min at-ta'bi kama ahraka at-ta'bu al-fata aidan Nabi Musa alayhisalam akajinyosha kwenye hili jiwe kubwa kwa kuchoka safari ndefu ili apumzike kama alivyochoka Yusha bin Nun wakapumzika kwenye hili jiwe kubwa inda majma'il baharaini penye makutano ya bahari mbili ambao huwa almau'idu ndio point ambao watarajiwa wakutane na al fa inni nasitu alhuta ay nasitu hifdhahu wa iftiqadi mimi nimesahau kukwambia habari ya kumkosa yule samaki aliyetoka kwenye kile kikapu na akatumbukia wapi baharini wama ansanihu illa ash-shaytanu an afkurahu na hakuna aliyenisahaulisha kukupa wewe ripoti hiyo ila nani ila shaytani an adhkurahu hapa azikru huna dhikru lisani kukutajia kuku, kukuambia hapa utaona Yusha bin Nun asnada hadha al-insa ila shaytan kusahau huku Yusha bin Nun amekutegemezea kwa nani huko shaytani ndiyo aliyemsahaulisha kwa nini kwa sababu jambo hili halikutokea kitambo unajua kuna mambo yanatokea siku hizo ukiulizwa leo labda utafanya nini imetokea one and a half day na imetokea hapo hapo kwa useme hapo hapo pili maa shiddati lihtimam kwa sababu yule samaki ndiye alama kitachokea kwa samaki huyu basi hapo ndipo alkhidri macho yako yote yatakuwa wapi kwa huyo nani kwa sababu huyo ndo alama hiyo ndo sign kwa hivyo ihtimamu yote iko hapo iko hapo kwa huyo samaki tatu Yosha bin Nun amtumikia nani Nabii Musa Nabii Musa nani mtume imagine wewe umepewa kazi na nani na mtume inaya yako itakuwa sampuli gani utakuwa serious kiasi gani nne tukio lilotokea tukio la kiajabu samaki tayari kwa kupikwa ashatoka baharini yuko kwenye kipa, kikapu atoka yuaregea uhai aregea wapi jambo la kawaida hilo na jambo likiwa si la kawaida la kiajabu si rahisi watu kufanya nini lipite miaka lakini tabakia kwenye ah sisahau maajabu yale sisahau ndo akasema wama ansanihu illa illa shaytanu an afkurahu hapa yatudhihirikia vitimbi wa shetani na majaribio yake ya kuzuia waja wawili wema kukutana nabii Musa na nani na al-Khidr na makutano yao yatapatikana na tija kubwa elimu elimu hiyo twafaidika nao paka sisi leo kwa hivyo yeye ajua hawezi kuzuia kadha ya nani lakini angalau ataidile ataifanya nini ataichelewesha na kachelewesha kwa siku moja na na nusu watakhadha sabilahu fil bahri ajaba hii baki ya maneno ni maneno ya Yusha bin Nun akasema huyu samaki ai sabaha fil bahri baada an kana maitan zamanan tawila kaingia kwenye bahari akaoga huyo tena ajaba ai aajabu lahu mambo ya ya kiajabu katika hadithi iliyopokewa na Muslim an Ubay bin Ka'b Mtume وسلم akasema faqtaraba al-hutu fil miktali katingishika yule samaki kwenye kikapo hatta kharaja min al-miktali fasaqata fil bahri katoka kwenye kikapo akaingia baharini aya 34 qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa Nabii Musa alayhi salam haya ni maneno yake sasa ma kunna nabghi ay natlubuhu yaliyotokea haya maajabu ya samaki kutoka kwenye kikapu kurejea uhai na kuingia baharini ndiye ambayo tulokuwa tukiyataka kwa hivyo sikulaumu hii ndio sign fartadda ala atharihima qasasa ay رجعا al-athar alladhi jaa minhu hapo wakarudi tena wakawa makini wazifuata athari za nyayo zao nimesema walipita majma' al-bahrain ambayo ni nukta waliotazamiwa kukutana na al-Khidri alipojua ile saini iko kwenye lile jiwe kubwa wakaregea kimakini wakifuata athari za nyayo zayo aya 65 fawajada abdan min ibadina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجد hapa kuna harufu ya alfa na kuna wajada hii fa التي للتعقيب والترتيب أي أنه عقب الوصول إلى الصخرة wajada abdan min ibadina walipofika kwenye lile jiwe kubwa kufika tu walimwona hapo hapo nani alkhidri katika eneo hili ndio nikasema hapo nyuma tukio la alkhidri ni mystery maajabu hakuonekana antoka eneo gani wao wakifika wamuona tayari yuko katika eneo hili fawajada wao wawili nabii Musa alayhi salam na Yoshe bin Nun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ja'ala al liqa'a ma'a Musa wa ghulamihi litaswiyat as-suhbah akaifanya makutano ya al-Khidri ni pamoja na Nabii Musa na mtumishi wake Yoshua bin Nun hii ni kuweka usawa katika ule usuhuba wa safari ulioanza kuanzia pale mwanzo kwa mpaka ulipokutana bimaana hapa hapa katikati ya njia huyu mtumishi hakumtoroka wala nabii Musa hakumwacha nyuma alimtumikia nabi Musa kuanzia mwanzo wake mpaka pale alipokusudia kufika nako ni majma' al fawajada abdan min ibadina almuradu bilabdi alkhidru tukasema lakabu yake ni alkhidru bimaana pale alipo yeye akikaa mahali kote kwa kubadilika pawa green manyasi mimea hii ni lakabi yake lakini kunia yake kama alivyosema limama Nawawi ni Abu al-Abbas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwita hapa ni abdi mja tena min ibadina mja mwema miongoni mwa waja wangu hii ni tashrifan lahu na ni kuwa huyu ni mtume ni nabii wingi wamesema kuhusu al-Khidri wakakhtalifiana wengine wakasema ni mtume wengine wakasema la ni mja mwema wali min auliya Allah kila mmoja akasema lakini wale wanaosema kuwa ni mtume moja katika hoja zao ni hii fawajada abdan min ibadina na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia tamko la abdi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sura al-Isra aya ya kwanza subhanalladhi asra bi'abdihi laylan ametakasika na kila kasoro Mwenyezi Mungu aliyemsafirisha mja wake katika utambo wa usiku laylan fraction of a night katika aya nyingine suratul kahfi aya ya kwanza alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi mja wake alkitaba yalikuwa kwa vipi makutano ya kwanza first glance ya nabii Musa alayhi salam na al-Khidri turejea katika hadithi ya al-Bukhari kutoka Ubay bin, bin Ka'b Mtume rehma na amani zitikia sema hatta intahaya mpaka wakakoma Musa na Yosha bin Nun ila sakharati kwenye lile jiwe kubwa waliojipumzisha katika safari yao fa idha rajulun musajja bi thawbin tahamaka umeona mtu amejifunika na shuka fasallama Musa Nabi Musa salam akamtolea salamu faradda alayhi faqal Al-Khidr akaijibu kisha akamwambia wa anna bi ardhika salam je wewe kwenye ardhi yako imna amani Nabi Musa salam alitumwa kwa watu hawasikii banu israeli ale msumbua sana waliokanusha neema walishukishiwa manna na salwa waliokolewa na firauni lakini pamoja na yote wakakufuru qala ana Musa Nabi Musa alayhi salama akasema mimi ni Musa angalia tawadhu hakusema mimi ni yule mtume mimi ni yule nilizungumza na Mwenyezi Mungu mimi niliokuwa na Taurati tawadhu min bani Israil qala na'am fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina arrahma hapa ni annubuwa Kilugha rahma ni rehma. Kiswahili ni rehma. Lakini hapa atainahu rahmatan min indina ni annubuwa nantatoa Na dalili ya aya mbili. Kwanza surati Zukhruf aya 32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbika miongoni mwa mijadala tasa ya upinzani wa kibatil wa makureishi kwa haki aliyokuja nao Mtume sallam na kujaribu kumtoa kwenye lengo walimwambia kwa nini hii Qur'ani hawakushukishiwa machifu wawili wakubwa wa miji miwili maka na Taif مسعى الوليد بن المغيرة طائف عروة بن مسعود الثقفي kwa nini wasipewe hawa upewe wewe maskini yatima wa baba na mama badala kuangalia content ya ile wahi ni haki au silaha si haki ni masala sanawia kwa nini wewe ukiletewa haki huangalii galia unaoambiwa ni haki au la Mungu akawajibu ahum yaksimuna rahmata rabbik je wao ndio wanaugawa huu utume kwa hivyo diktetia Mwenyezi Mungu utume mpe imma Walid Mughira ama mpe Urwa bin Mas'uda la hii ni rehema yake Mungu humpa utume amtakaye hii dalili ya kwanza dalili ya pili suratul qasas aya 86 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik na hukuwa ukitarajia ewe bwana mtume sallam ya kuteremkiwa na Qur'ani lakini Mwenyezi Mungu alikurehemu kumteremshia wewe kwa hivyo atainahu rahmatan min indina ni an-nubuwa utume wa'allamnahu min ladunna ilma wa'allamnahu huwa ma 'allamahu Allah na tukamfundisha hii ilmu ni ilmu al-batin iliyofitamana hii ni ilmu ya ghaibu na amefundishwa bitariqati alwahy amefundishwa kwa njia nini wahi kwa hivyo hii ni dalili ya tatu tamko la abdi ni dalili kuwa ni nabii tamko la rahma dalili ni nabii tatu waallamnahu kwa wahi kuwa huyu ni nani ni nabii min ladunna hii ni tafkhim li sha'ni dhalika alilmi wa ta'dhimun la hi elimu alofundishwa si ya kawaida ni elimu kubwa itokao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo hadha liqa haya makutano yalotokea kwenye majma al-baharaini baina nabi Musa alayhi salam na al-Khidri ni makutano baina elimu mbili ilmu sharia iliyokuja katika Taurati na ilmu ya qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم نسألك يا الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب نسألك يا الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله